Він уже виїхав у Крем'яне. Розділ сьомий. Ірша стояв біля вікна і дивився на піщаний пагорб, котрий круто спадав до річки. На десятих карякуватих сосон, що вчепилися в нього на широку брудно сіру долину, на синій ліс за нею і почував у грудях дивну важку порожнечу. А в тій нудзі провисло серце, стукало глухо і одноманітно. Третій день по піщаному пагорбі долині лісу стьобав дощ в вперемішку з крупою. Дорога до будівельного майданчика розгасла, і навіть трактор сів на ній на черево. Робота стоїть, терміни зриваються. Вони йому уявлялися паперовою стрічкою з поділками, схожими на ті, що на лінійці. А тут ще з Києва немає ніяких вістей. Він зробив кілька поправок і уточнень у проєкті послав їх в інститут, але за ними й чутка запала. Коли полинуть бригантини на гребнях пін, чорняву дівчину покине моряк один. Мабуть, ці вірші декламують у мрійливому елегійному ключі, а він читав їх нудно, як щось набридливе, та ще й читав одну й ту ж строфу. І чого воно вчепилося? моряк один. Він же не моряк. Навіть сосни на пагорбі не милували зір, як у перші дні. Тоді вони надали до себе очі, накликали на якісь почуття. Ніщо не росло на тій кручі. А вони десь глибоко вчепилися корінням і стоять товсті, коряковаті насупроти дощів і буревіїв. І Звідки вони тут узялися? Колись птаха випустила на цьому місці зернятко. Вона виросла в сосну. З сосни полетіло насіння і вже цілий лісок. Та пташка вже тисячу разів перемішалася з гумусом. І хто знає, яка вона була, але з неї починається лісок. І скільки він приніс потім людям радості. Мабуть, тут приставали човни і перепочивали в обідню пору косарі, і хлопчаки обтирали об жорстку кору штани, і все з одного зернятка. Так починається всяке буття, а на чому закінчується смерть? Чи це не кінець? Інші птахи понесуть зерна цих сосон в інші краї і зі спилених стовбурів, тільки пеньки черніють на піску, наробили дверей, книжкових полиць, столів, домовин. На цьому місці донедавна був склад лісоматеріалів. Від нього лишилася тільки оця хижа чи то сторожка, яку він зайняв, щоб весь час мати на оці будівництво. А тепер робота стоїть. Йому, здається, застигло, замерзло його життя. А треба поспішати, треба бігти, щоб устигнути зробити багато таких станцій, більших, великих, аж поки, аж поки воно ще далеко. А те, що він вимріяв, починає ставати реальністю. Коли полинуть бригантини, чого моряк? вбилося в голову, як цвях. Він уже згоден зробити цю станцію без змін, щоб тільки швидше закінчити. У районній газеті написали лише в районній. А дощ тіпає сосни, хоч їм ти, мабуть, байдуже, їм байдуже, йому ні. Хтось загупотів у сінцях коротко стукнув у двері. Він навіть не встиг відгукнутися, як поріг переступила клава.